Krásny májový deň. Vítam vás pri sledovaní relácie Na všetko je liek. Je máj, takže ešte poslednej májovej relácie. Dúfam, že ste sa venovali láske a že sa jej nebudete venovať iba v máji, pretože jediné, čo nás naozaj spasí aj v našich chorobách, aj v našich vzťahoch, aj v našom živote, aj v našom svete, je skutočná láska. Taká úplne bez podmienok, taká jednoduchá, každému dopriať a budeme pekní a budeme zdraví a možno nám bude až, ešte aj všetkým dobre. Ale zatiaľ to tak nevyzerá, takže zatiaľ sa dusíme svojimi nenávisťami, dusíme sa neprajnosťou, dusíme sa zlými vzťahmi a vôbec si neuvedomujeme, že to je o nás, že tie choroby sú z našeho myslenia. Takže nech robíme čokoľvek, tak každá choroba sa vytvára niekde v mysli. Tak na to myslíme, ale pozitívne je, že na všetko je liek. To znamená Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Vítajte. Pocestovali ste troštička. Uh, ako pútnici sa vždy vraciate tisíce, tisíce kilometrov, prejazdíte. No, povedzte mi, lebo tu nabolo 28 stupňov, potom fúkal vietor, potom pršalo, potom nepršalo, potom bolo 10 stupňov, potom bolo v noci 6 stupňov. Jednoducho, a jak sa to menilo, tak osoba v mojom ja neviem, myslení a v mojom veku <laughs> trpela neuveriteľným spôsobom. Raz som nevládala chodiť, raz dýchať, <laughs> raz neviem čo všetko, raz jesť, raz piť. Takže čo to robí normálne s bežnými ľuďmi, že momentálne prežívame skutočne neskutočné počasie. A vy vieš, na tých cestách ešte. Vieš, toho má veľa. Neviem, odkiaľ by som začal. Ale uh, ja sa považujem pre úplne zdravého človeka. Nemám vysoký krvný tlak, nemáš nemám, cukrovku, nemám, nemáš nemám, reflux, reflux, reflux nemáš chorý karpálny tunel, tak. nohy ti slúžia. Karpálny tunel som mal, ale jeden pán je tam uh, sa opýtal, Môžeš prečítať ten? Áno, áno, prečítam to. Keď ste už eh, to načrtli, tak poďme na to. Dobrý deň, chcem sa opýtať, pre nejakým časom som zachytil informáciu, že karpálny tunel sa dá liečiť aj oregolom. Na stránke produktu však o tom nie je žiadna zmienka. A mýlim sa, alebo si to pletiem s niečím iným. Môžete ma prosím informovať, čo použiť na liečbu karpálneho tunela? Da, e, pán je na správnej adrese. adrese. Da, <clears throat> lebo ja som pred veľa... Rokmi? Mm, mm, no, rok, rok a pol. A veľa relácia povedal, že som to mal aj ja a som si dal aj ustaristol som sa, lebo som si videl môj ojak e, po povoleniu šofer. A mal, musil mať ruke... Je tvoj ujo je šofer, hej. Ujak, ujo, šofer. A musil mať ruky Zdrave samozrejme. Zdrave, inače to ne ide. Ja? A povedal, ja sam šofer, vozim generalne direktore, tak, tak, tak. Musim nečo podnikati, inače e, zostanem bez prace. I samozrejme odišel na operaciju. Odišel na operaciju. A čo se stalo? To čo mal na, ruk, na prstach i ruke se zhoršalo. A je, že sa mu stiahovali vlastne... A zablokoval. Šlachy sa mu stiahovali, áno. Zablokovali ruky a to už <laughs> nebolo tak, ako bolo. Takže už a, nemohol ani tak šoferovať. Tá, tá, a šofer musel šoferovať. A tu ten obraz ešte i dnes nie som zo sebou. A pozri sa, teraz mal som takýchto a ja som mal takúto, takýto problém, bolest. A mhm. povedal som, čo urobiť, aby som nedopadol ako môj ujak. A mal som, narábal som niečo s oregolom. A jedno, robil som to tak a na Áno, ty tie oleje vyrábaš, aby ľudia na, vedeli, že narábal a na, si. A na, a na moje prekvapenie bolesť ustúpila. Tak som ešte raz, ešte raz, ešte raz i dva dní bolest uplnje, uplnje odišla. To znamena možem, a to sam i doporučil i doporučal u relacijama pred tim, že rače si zoberite oregol, rud, a, to je zmes oleja, rače to, a prirodnom cestom dajte si bolesti preći, lebo tu je i kombinácia i parazitov, i... i, i, i e, takže... My sme už veľa razy hovorili o oregole, lebo pre mňa akože pre mňa je to prvá flaštička v lekárničke vhodná na všetko. Momentálne e, mám problém so zubom, tak ho prevalujem v ústach tých 20 minút ráno a tí dacna sa upokojujú. Naozaj to pomáha na to. No a to, čo ty hovoríš, tak neviem, to asi nebol karpálny tunel ešte, len sa mi skratila šlacha ehm, na prsteniku a on sa <laughs> nedal sa akože zložiť, iba keď som ho pritlačila a zase hore som ho musela natiahnuť. Hm, Proste to. sám nefungoval. On si Poznam tak to. skákal. No a tiež som si na noc dala na týždeň a úplne pohodička absolútna. Takže ten oregol môžete vyskúšať na oci, čo hovorím najúžasnejšie, že uh, Eh, akékoľvek staré nohy, keď sa s ním natierajú, tak sú jemnulilinké ako detská prdelka. Vieš, ten karpálny eh, syndrom je, prichádza z niekoľko eh, dôvodov, príčin. Dôvodov, príčinov. Keď veľa robíš, natiahnu šlachy. To je jeden od veľkých problémov. Mm-hmm. A potom, keď sa zmení pH v takéto šlachy, prvý parazit, ktorý príde, už oplyne tú šlahu mm-hmm. a už není iba liečba, že by dala do sadry. Už musíš ísť zasehnúť oveľa chlbšie. Musíš aj zabíjať. Preto je tá kombinácia e, kľud s rukom ano. a, a oregol. Ale dva dni a verím, že, že bude bolest po bolesti. Už. A potom ešte pár dní, ak sa potrebuje, dolieči. aby sa tá, tá šlácha, Dobre, pokoj. E, písala mi pani, že počas covidu, že je masérka uh-huh. a že mala veľmi veľa práce a vlastne ona nie je očkovaná, ale že nejako pol roka po covide zrazu a očkovaných zväčša masírovala. Lebo pýtala sa ľudí, či sú, či áno, či si dá rušku, nedá rušku a podobne. No a povedala, že všetky klby bolia, že mám sa ťa spýtať, že čo má robiť každý jeden klb. V tomto prípadu rúška nepomáha a keď masíruje, iba zhoršuje jej stav, lebo ty vieš, v tomto prípade je aj prísun kysikla kyslíka ešte menší, ale dobre dám masku. Ne, ona ne, nie maske, ne, nemá sír v maske. Poviem, čo tá maska môže robiť. Ne. A môže urobiť problém, že horňa dýchacie cesty dolne zmiešajú sa e, parazity, znovu poviem, i má oveľa väčšie problém. Dakle, tá maska je blbosť pre všetkých, aby vedeli. A to, čo... Skočím ti ešte do tej masky, lebo dnes pán prezident mal prejav v parlamente, reláciu predhrávame, takže bude sa vysielať zajtra. Uh, No a tiež tam spomenul, že teda ako nemali by sme e, dať odpustenie generálne, e, pretože boli takí ľudia, ktorí si masku nechceli dať. E, takže pán prezident sa míli, ale dal to do toho svojho prejavu, pretože každý chirurg by mu povedal, a určite ich má okolo seba dosť, tak ako mne to povedalo x chirurgov aj svetového mena, že maska tam nie je na vírusy Maska je no. tam na to, aby krv a hníz nestriekali lekárovi do tváre a aby pod z jeho čela nestekal zase do tej rany. Takže aj pána a... prezidenta by som rada opravila, a že... Ja keď som mm, Rúšky sa, nenosili, rúšky sa nenosia kvôli vírusom. Na operácii, keď som bol prítomný, povedal, no musíte kvôli tomu, tomu a tome. A nikto o tým vírusom nerozprával. Samozrejme, ak ty nechceš plúnuť na pacienta, tak to je nešto iné. Ili ako on ne chce Jasne. na tebe, ale krv kad šikne, tak se musíš dati pozor. Ja? Ali ta pani uh, chcela, alebo nechcela, ona prišla do styku s tim, s tým ľuďmi a uh, rozprava se, rozprava se, že očkovaní dávajú ne, niektoré substancie neočkovanýma a to po určitom dobu bude možno aj Pôsob. skôr jedne, či si očkovaný alebo neočkovaný, neočkovaný. lebo to tu je už všetky, všetkými nami to preliezlo. Dobre tak, som to pochopila? Tomu, presne tak. No, Ale to je naša imunita, naša imunita uh, je silnejší alebo ne. Nerozprávam o onom eri, e, RNK, to ne, nerozprávam, o tom to je niečo iné, nego rozprávam o našim imunitama i kontaktima s ľud, ľuďmi, ktorí Čím si majú i iné chorobe, ne iba to. Jasne. A zvlášť teraz, keď si povedala 26, 28, teraz maje, uh, tá, tá, tá útok, e, zmena počasia útočí aj ovplyvňuje aj veľmi silne zdravých ľudí. Ich imunitu. Napríklad, napríklad mne sa veľa spalo. Ja som bol ospatý. Aj ja. Nie som jediný, jedinečný. Vieš, a, e, potom máš útok na imunitu človeka a ne iba na imunitu, nek na psihiču človeka. Mm -hmm. Ti vidiš, že ľudia potom budú trochu sklamaní, <laughs> nadávajú na Počul som... Áno, sú v zlom naladení, všetko zlé. Da. A to znamená, i imunita e, e, ide, ide hore, dole. Skak, ode, gore, skak, ode, gore, Čo jej ubližuje. To, čo není dobre, to znamená, oplivne tvoju náladu. A branit se ne da nijako. Pa da se brani. Dobro spat, dobro jest i obleca, ako kad bi bola zima, lebo je, fakt de facto je vonku zima i ešte vjetor, ktorý nás môže pre, prekvapiť. A teraz je jar, ak se nemilím. A vjetor je energija jaru, ktorá bi se považala za prijateljnu, prijateljsku energiju, okrem ako ne trva dlše, mm. není silna. A ne sa zo dňa na deň. prekvapi nas. Napríklad, kad, se, sme spok, uh, e, spoteni, mhm, a vtedy vietor a, začne fúkať. A my dáme si to, vieš, vidíš to. Dole si dáš. Dá, dole vietor fúkne a ty povieš, no ja mám parkované auto tam 200 Však to metrov. mám, áno, 200 metrov. To, čo to je? A vietor fúka, fúka i prídeš doma a povieš, uú, rameno me boli, musím subotiču. <laughs> Naš, a to bi bolo najlepšie eh, zobrať oregolový olej, oregol rút olej, aby urobiť keď obklad? robím oregol, to, to je všeobecná oregol rút, eh, dámo na handru, zohrieme, dáme na chandru a priložíme obklad. tom obklad, priložíme, dámo jednu, jedan najlon i potom e, nejaký utierak a na to dáme teplý termofor. E, u tomto prípadu nemôžemo rozprávať o priateľnom ili priateľskom vjetru. On je pre nás vtedy e, no, príčina, príčina e, prvom kroku k E, problémy sa, klbima, mm-hmm. alebo ešte horším reumatským artritisom. Dobre, tá reuma, ako my sme niekedy už o nej hovorili, ale ona je ich druhov a e, my nezvykneme hovoriť o jednej chorobe, lebo radšej viacej rád dáme. Reuma ale je 50, reuma... 50 e, choroba rôznych, pozor. No veď presne tak, že museli by sme niekoľko relácií robiť o tom. A tak len sa chcem opýtať, že ako súvisí napríklad reuma s povahou, lebo väčšinou e, človek aj v tých rozprávkach, všetky tie strigy mali také tie reumatické, tie, <laughs> vieš, tie veľké články a na rukách a veľké... Heberdenov syndrom. Heberdenov da, syndrom. Tým z hlavky máš dve e, pitne ako, dve ako fazule, Malé, mm -hmm, väčšie, mm -hmm. alebo menšie. To si, to si si všimla. Je to Heberden. Potom my ich nevieme, že človek už má reum v sebe, alebo už e, prichádza. Mm-hmm. <laughs> Ako keby tie zárodky budúcich ochorení boli vždy v nás? Povie človek, Už vieš, ja necítim žiadne, žiadne ovaj, bolesti, nič. Jasne, nič. ale to prichádza mm-hmm. viac alebo, ale Je to takéto oslavené oslabené miesto? A, e, ne, to je iba uh, eh, jedan od signálov uh -huh, uh -huh. i uh, mhm. eh, kad robim višetrenja se pozem i na nehti i na eh, zglobi i na kolbi, potom vidim. A vieš, čo som si všimol? Ľudia, ktorí e, nenávidia niekoho. Uh-huh. Až sa im zvrašti tvár od zlosti. Chceš, taj, taj mm -hmm. prokletý, taj chcem, aby zomrel. No, no, no. Da bol sedam generácia Mm nasledujúci, aby bolo priekliato. Tak, myslím, tento typ, v tomto smere. Tento ja, typ ľudí, áno. Ja si to neviem ni predstaviť, čo sa všetko. Ľudia, ktorí uh, majú v seba napätie, ktorí chcú hysterizovať, kričať, lebo sú nečím nespokojní, alebo sú uražení. Alebo tvoj manžel spe, se správa ku tebi uh, Vješ, prepač, ali Eko musim... Despota? Ali musim, despota, da, musim považujete za handru. Ano. A to uraža... Ponižuje, to, hej, uraža, pon, ponižuje. Ponižuje, uraža take to dame, žene, ženi imaju e, maju, maju e, e, krok k takim to problemom a ja se prvo, kad e, priđe nekdo, pitam, prepačte, akom kom stjahu ste s manželom, mm-hmm. sinom, mm-hmm. svokrom? A už životke, to što, vijete, s manželom sam dobri ali s jeho mamom, ta je, to je Striga, jasno. Jasna. <laughs> zle. E, u tomto e, smislu pukašte prste, dobro. Pozrieš no, sa na prsty, je ti jasné. Da, da, ja som bol u reumatologa, vijete, on mi podrže, ešće neni to to, tak tak, <laughs> tak, sme... tak bi on dlhše brať lieky. No, vidíš, ako psych, psychický stav, e, bez ohľadu, či se chrániš, alebo utočíš, ano. môže vyvolať naozaj viditeľné transformácie tvojich um, e, klbov Áno. Rukov, to ruky. Aj na nohách, aj na rukách to je vidno. Da. No. A ešte, a ešte, vieš, to som si šimul. Uh, bol som v Maďar, Maďar Maďarosách, som bol tam i videl som si, všimol som si jahody. Uh-huh. A každá, no však teraz je čas jahod. A to bolo pred uh, Týždňom, dva, tri dva týždne. týždne no. A Katka povie, uh, zoberme to No, tak sme zobrali 3,5 eura a skúsil som to. A ja to... som dnes kúpila za 11. Čo je? Za 11. Ty si kúpil za 3,5? 3,5, to bolo... Tak kilo, to je iné to, Maďarsko. Ne, to, vieš, to bolo to, ako čo si ty platila dneska 11, my sme dali 3,5. A to bolo ako keby si jedla lakmusový papier. Nič. Fakt? Tak no, tieto no, boli výborné. Tieto nula. boli sladučké, A, a potom som odišli do Oseka, ten istý deň, tam bolo 3 a o 2-3 dní bolo 2,5. Ale u Srbije je 90 centov. A sú sladké. A sú, čuj, e, už sú sladké. Te, čo si ty kúpila, sú sladké. Také sú ja u Srbii. Super, za 90 centov. Za 90 centov. No takže, keď rozprávame o tom, že drahota, tak musíme dbať aj na to, že aké majú oni platy a aké máme my. O Zagrebu e, trešne bol, čerešne bol je 30 eur kilogram. A u nás 12. No tak... 16, e, 16, Chorvátsku sa viac zarába. Áno, v Chorvátsku je lepšie. Dobre, ale máme jesť, je dôležité, aby sme jedli aj tieto predražené ovocia, lebo chápem, že detičky, keď kričia, že je ovodka, je ovodka, no tak mu kúpiš, ale ako musíme mať už... Je to dôležité pre našu imunitu? Pred veľa rokov e, e som robil v Nemecke a tam, keď som išiel, keď som povedal, daj mi kilogram, prosím, kilogram chceš, tam je na 250, na 100 gram, mm -hmm. takto to mhm. jahodi, mm -hmm. tak ide. Lebo e, e, je to drahé tam. A to čo ti pýtaš, či je to dobre pre malé detičky, ja ti poviem, Nie myšli, pre že deti, či aj pre nás, že, že sú to prvé, tak ako, že jej ne, budem mať neni, lepšiu neni, imunitu. Neni, ma ne, to, sú, to sú len chute, hej, program povedať, chuti. Ľudia rozmi, rozmýšľajú tak, ne, lebo tie jahody, ktoré teraz imáš, sú pod Eh, nutené, one sú nutené, aby eh, rastli, rýchle, rýchle rastli. Áno, buď, buď sú v skleníkoch alebo vonku na tých pod okol, foliách. Pod podmienkama, ktoré eh, nezničí všetko, ale není to to, čo ty očakáš. Nie je tam prvá to vec, slnko a tie ostatné. Prvá vec není sladké. Áno. A jahody sú sladké. Nie sú sladké, čau, bambino, ja? Tak a tu by potrebovalo ešte niekoľko dní, aby jahode prišli, aby mali všetky enzymy, o ktorých my teraz rozprávame. Oni sa berú oveľa skôr, lebo ti poviem niečo. Jahody sú, predpokladám, tí, ktorí me počúvajú a e, zaoberajú sa sa ovocem, jahody sú naj... Nest- naj, e, Ako keby nebezpečné pre niektoré skupiny na, ľudí. Áno, ja som naj, mala dlhú alergiu kako bi sam podna, nemam vir najzli eh, produkt, najhorší produkt, ktorý veľmi galopom u, u, rýchlo, veľmi rýchlo, rýchlo se skazí. To je Preto sú tak predražené, aby se vyrovnávala cena. To, že musia vyhodiť celú kopu, samozrejme. No dobre, ale e, potrebujeme teda čerešne takisto. Ako majú kopu vitamínov, všetkého možného, fantastického, ale nemusíme mať tie prvé. Presne tako. Eh, čo bi sam ti ja povedal, eh, ja se to poznam s mojih hladiska. Eh, Viš, ljudja su u pretekarskoj spoločnosti. To se <laughs> pretjeka. Ja mam... Sutjaživa. Sutjažnja. Ja mam... Sut, da, da, ja mam bicikl, e, ali ja mam horski bicikl. Yes. No ja si kupim auto, no ja si kupim Mercedesa. A ja si kupim, <laughs> už ne možeš si to kupiti, a teraz, ali ja sam moje djece kupili jahode dneska, Jasne, prve. Prve prsate, ešte ten nosil na, na stol, ja sam zabrala, te, aby bola prva. To je pohľad, uh, ktorý nám dovolí civilizacija, tento vývoj i e, kľud. My nemamo teraz momentálno ešte strach z vojny, sú tu. Ale ono je obavy, blízko. Ale, veľmi, ale ne, všetko sa robí, aby to ne, nevyzeralo. Áno. A preto som povedal, našoj civilizácii potrebuje jedan veľký silný rad, aby nebolo tých 100 i koľko, 10 rôznych mužov, žena a... Jasne, pohlavy. Pohlavy tak dalje, aby sa veci dali na svoje mjesto. Vieš, ja som starý desný, desný ovaj politik <laughs> desni <laughs> doprava, doprava, doprava pravicový desný. doprava. <laughs> ja som politik ktorý chcem Dobre, red, ty mir, naďalej red, to čo mír si. a stabilita vieš? áno to chceme všetci pravica, lavica, stred všetci chceme mier, a preto, stabilitu preto to, my imamo u Hrvatskoj výraz nezajažljiv. Nezajažljiv. Da, nikdy dost. Ja i hamtivý, my máme tiež taký da, výraz, nikdy, hamtivý. Da, Stále chcem niečo viac a, a viac. Rýchle sa no ale preto umiera táto spoločnosť, pretože všetci sme chamtiví a na toto umierame. A, a, preto a takto prídeme o slobodu. A chcem imať všetko prednes môj No jasne, skorej. I hneď. A potom poviem, vieš, moje dece mala jahody, ja som <laughs> probal jahody kad ti iz budžeta zobješ uh, 10% z budžetu svog da bi imala čerešnje. no nie, je to, je to naozaj. Ale keď si hovoril o imunite, že teda e, vlastne toto počasie nám ničí imunitu. A tak počula som od jedného lekára, že posilniť imunita sa dá aj tak, on to presne nevysvetlil a je to niekde v učebniciach, že zoberieš krv da. a tú krv zožili, ti pichnú do stehna a 10 krát za sebou, asi v nejakom intervale, neviem koľkých dní a jednoducho to na zo 5 rokov to posilní mimoriadne imunitný systém. My sme to videli niečo podobné. A to bola zase auto um, hemoterapia ozonom. To bolo iný systém, tam zase tiež zobrali krv, natlačili do nej e, ozon a potom e, sa pustí späť e, do žily znova, do organizmu. Je, to išlo do žily, toto musí ísť teda no, Áno, toto išlo zase do stehna, toto je Ale niečo, je možné, ne? hej, Čína takéto nepozná. Uh, Čínsky nápad to nie je. Asi v tradičnej čínskej nie. Tradične momentálno není. Nemôžem sa spomenúť, že som nekad učil. A čo je najsilnejšie v tradičnej čínskej na imunitu? vás... Spať u 9. Spať. Mm -hmm. O 21. A stať podľa e, časov. Slnko, či je to... Jasne. Tak to je. Jest podľa toga što tvoj organizam znaša, a to je najbliže krvnim skupinama, nekdo nek povije čo chce. Yes. A, samozrejme, ti S časa na čas možeš zjest i drahe jahodi a drahe čerešne, Ktorje ti nič nose Ali one, kad su zrele, kad maju, maju enzime, vitamine, minerale, Jasne. to treba... Cítiš to slnko v ústach vtedy, tak keď ti jasné. Lebo to je slnko dalo a ty príjmaš. Pozri sa doktorku Budvigovu, ktorá povedala, áno, lan, len. Lan, kad, lan, u nás lan. Kad to i u nás. Kedy to uh, e, pomeleš a dáš dokopy sa tvarohom a dáš olej, uh, lan, uh, e, lanovi olej, to je bodujúca receptúra. Ja? I týto, ktorá vyliečila x ľudí z rakoviny. Viac ľudí ona s týmto než všetky dokopy kompanie, ktoré sú jedle. A prečo je to tako len? Palán bere slnko, bere, bere, nosí. I tu sú SH skupina, ktorá pod elektronima se semenia i útočí i zabija naše e, Bunky. votrelce. <laughs> Tako dalje, je, táto, ktoré sú, hej. Da, ktoré Ináč sú, ja to mám veľmi rada, tú Budvigovu, takže e, dúfam, že aj vy máte s tým dobre skúsenosti, no, nie? Ze, no, ko, komu tak, ste? Áno. Už sme o tom hovorili, hej, ale, hej. ale momentálne tiež mi veľa ľudí volá, že rakovina, rakovina. Uh, e, Ty, Boris, hovorí, že teda je jej priveľa, že e, nemôžeš sa venovať len rakovine, že máš tam aj iné My veci. sme dobrí na lokomotornom sústavu a na stravovaniu. My sme tu veľmi dobrí. A všetko, čo je Pozri se, rakovina je nečo zvláštne a, z, a zvlášť teraz, keď je prírodné, uh, eh, kako, ne, ne, ne, ne pardon, Nechcel umele, umele mm -hmm. vyprovok, to som sa vyprovokovaná. Je, že umelo vyprovokovaná choroba, hej. No ale ja som ešte k tej Budvigovej chcela povedať, tam sme práve videli veľmi dobré výsledky pri tej reumatoidnej artitide. Pani brala len tú Budvigovú terapiu, bola invalid a potom v podstate už po dvoch rokoch mohla ísť znova naspäť do práce. Ale tá pointa bola, aspoň čo som ja čítala, taká, že ľudia tak, ako sa stravujú, jedia tie margaríny. A tie margaríny, keď vy máte v tele, vy postupne zhasínate, lebo nemáte e, v sebe tie zložky, ktoré by dokázali chytať tie fotóny zo slnka. No a ten lanový olej zabezpečí to, že vy znova môžete príjmať tie fotóny zo slnka a znova ako e, slnečná bytosť sa vy rozžiarite. To je celá pointa, no. No to je krásna pointa. No. No dobre, a ja som počula, ale zasa, aby ste to nebrali, lebo vždy hovoríme, že na všetko je liek nie pre každého. No. A nevždy, ale istá osoba sa vyliečila práve cestu Budvigovu e, z, zo sklerózy multiplex. Takže to ono je, je to veľmi ťažké, lebo podľa nejakých e, vedeckých kníh, ale veda ide stále dopredu, tak ten, kto tvrdí, že to, čo bolo pred 50 rokmi, to musí byť aj o 50 rokov. A, takže a, e, tí ľudia proste musia skúšať. Lebo lekár im povie, cukrovka sa nedá vyliečiť. Ty sám vieš, koľko ľudí si vyliečil cukrovky. Ale zasa to neznamená, že každého vieš vyliečiť cukrovky. Čiže ľudia si musia uvedomiť, že aj táto pani sa vyliečila zo sklerózy multiplex vďaka tomu tvarohu, s tým olejom, ale neznamená to, že teraz ty, čo nás počúvate, treba to len skúšať. Je dôležité to vyskúšať, nezanevrieť. Podstata choroby by mala byť jedna a potom sa všetko, ona sa rozkon, rozkonára, rozkonári. rozkonári a potom z istej príčiny sú rôzni symptómy. Uh, symptómy. symptómy. Presne tak. No tak dobre, tak poďme, vraveli sme dnes, že budeme vieš, sa čekaj, venovať ešte, listom, ešte, ešte ešte nie? Niečo Chcem, ešte dobre? niečo chcem povedať. To otázka tvoja, či je dobre teraz uh, jesť také no. uh, skôr... Áno, tie prvé. Skôr prvé. Uh, ja sa s tým stretávam, keď rozprávam ľuďom, že chcem, aby jedli to, čo príde v pravý čas, to, čo mm-hmm. si mhm. sme opýtala o Číni, ako čínsky ľudia. Ano. A pozri sa, otázka je, e, či ja môžem jesť vajcia? Ja, keby si mi aj zakázal, budem ich jesť. Pa, ja e, bez nich neprežijem. E, to je, predpokladám, najčastejšia otázka Fakt, na že či môže jesť vajcia? Či môžem jesť A kto vajcia? teda môže podľa teba, a kto nemôže? Môžu všetky, ale ale uh, nesmie byť alergický na vajcia, mm-hmm. na mhm. bielok, to je prvo. Drugo, vajcia musia byť e, zdravá, aby nemala... Samozrejme, musíš vedieť, eh, od jakej nosnice. Áno. E, to, je, to je ono što bi sam povedal. A drugo, ne smiješ mat Epstein-Barr virusa že je veľmi silný, lebo epstein bar ľubí jesť vajca. Mm-hmm. Každý máme trošku epstein baru, ale... Každý z nás ako... máme. Ale keď máš e, napríklad norma by bola jedna a ty máš 300, 600, v tomto tak si prípade ne, papati. Jasne. Veš prečo? Lebo aj sama, sam hov, Weiss je dosť zaujímavý. Keď som bol trolilinku mladší pred 6, 5, 6, 7 rokmi, viac. Aj 15 rokov dozadu. Ú, kako čas veľmi <laughs> rýchlo leti, Aj 15 rokov, bol som mladší. E, Katka ja sme sa dali do, e, do jedne vizie, aby sme my, aby sme my dávali našim pacientom vajcia, ktoré naozaj Naozaj. I aj ty, čo si mal doma sliepky. ja som od teba brala vajíčka. Hej. A tá vajca, e, e, zaneli sme ich na e, komoru, to je bol institút za kam? Veterinárske inštitúty. No tam do laboratória, kde do robia. Ja, išli ste dať robiť analýzu vajec, no. a, čo obsahujú. Urobil, chceli sme vidieť na čem, či to naozaj my... Či sú naozaj dobre, keď ich ponúkate svojim ľuďom. Áno, lebo to mali byť omega-3 eh, vajcia, s tým sme aj začali, aj sme ich podľa toho chovali. No a naozaj, e, boli to omega-3 vajcia, tam je norma bola, si presne nepamätám, ale myslím, že to bolo nejakých 120 a naše mali nejakých 150 čosi, takže hravo splňali tú normu, aby no. sa mohli označovať ako omega-3 vajcia. Ty si bol kľudne, spokojný, že si si to dal urobiť. Tak. Da, no, my ano. sme kľudne mohli tam napísať nula, Jasne, nie, ale ste si dali... na našim vajcima, teraz sa opýtaš, či to znamená nula. Vieš, keď ty e, dávaš sliepkama, biostravu uh-huh. a držíš ich vonku. Na, na, Áno, nie sú v klietke, behajú po dvore, da. jedia červíky. A one idú dať e, vajíčka do tok, e, kde sa... Do hniezda, jasné, do, do znášajú. Hniezda. Tu, vieš, hniezdo je čistúčka, to znamená, že tu je všetko v poriadku, to sú tá najdražšia jajca, bio vajca, ktorá aj naša splňala. A my sme, e, naša, naše sliepke krmili ešte s tým, lebo ty vieš, že sme my e, e, lisovali oleje, a potom sme urobili... Z tých vyliskov to, čo zostalo už od, tá, odšťavené. <laughs> I to oni papali s trávom červima. Tedy by sme mohli napísať na e, tom kartonu číslo 1, to znamená vojnský hov, oni idú vonku, jedia Jasne. všetko. Dobre, a... ale tie vajcia naozaj môžu byť aj nebezpečné. Ako ja som vajco žrút, denne, najmenej dve. Dobro. Ale, ale my sme robili raz dávno, no teda to je 40 rokov, sme robili nejaký článok o tom, že nie je jedno, v akom stave je to vajce. Či je to omeleta, či je to vajce, to benediktínske, to vieš do skla, také to, že meké, uh mhm. -huh. ti to tam vytečie, alebo či je to vajce natvrdo, 8 až 10 minút varené, že každé z nich má pre tvoj organizmus nejaký iný účel. Alebo či dáš surové do nejakého, do knedle. Uh, vieš čo, ja keď som uh, hladný, ja veľmi malo... Rozmýšľaš nad nad tým, <laughs> že v akej podobe bude Ale dobre. keď som už e, dosť Najdený? drugi, treći, peti, šesti jeden, tak si uvarim vajce, a dam ga do nekog pohara, a nožem od... Ano, no to je benediktinske, mislim sa to vola. A potom dam na hljeb, ktorý bi, ktorý bi vždy kvaskovi, čerstvi, ne bi bolo dobro često, ali znaš, e, lebo... No ne, ne, Aspoň jeden deň ne, starý. Nerozoberajme to radšej. Všetci odporúčajú je starý chlieba. Všetci starý, sme starý, šťastní, keď vidíme starý. nový chlebiček voňavý, ešte teplý, krom, tak krom. sa nám od radosti až vlasy zježia. E, no e, dobre, poďme na tie listy, ešte, lebo... Ešte, ešte, ešte by som chcel tak povedať, prosím ťa, poď ešte. som doporučil nulu, že piše na kartonu, jednotka piše na kartonu, a ta cena je cena kompromis, cena kvalita. Dva a tri prosil bi sam, aby smo se vihibali, to čo piše. Lebo to su schovu gdje slepke ne vide nič, ne vide slnka, ne vide... No, ty teraz misliš označovanie ja som vajec na kartóne. Ja som nepochopila vôbec nič, musím to povedať. To je označované na kartonu nech si e, naši to, To je pozrie. už naozaj úplne jedno. Jak to, on, oni, jak to pozerajú, tak keď to nie je z toho chovu, ktorý je vonkajší, tak každé jedno tie no, slípky sú v podstate týrané. No to je jedno, poďme od sebok, ja kupujem a každý, kto môže, nech kupuje od susedov, alebo nech kupuje... to, Vidíš, to. ty si tie vajce aj predával, chodilo ti tam denne neviem koľko klientov a nebolo to záujem. Vysvetli mi, my tak podceňujeme takéto jednoduché veci. Radšej, keby si tam dal kaviár, tak si ho hneď vezmu. E, neviem, či e, bol, neprišlo do ich vedomia, lebo že 3, aké 4, je to dôležité. Lebo 3-4 roky potom, pán doktor, dajte nám tá vajce, čo ste mali. Konec. Uh, Sliepky voz... zadrhol pes. <laughs> Áno. to si pamätám. Bože, no to som akože ja, dievča, ktoré nebolo na dedine, tak to bol pre mňa šok, že vlastný pes ti 50 sliepok podrhne tak. No. 120. Koľko? 120. 120, no ešte lepšie. No dobre, poďme na listy. Čo pekného sa ľudia pýtajú? Mm-hmm, tak poďme na to. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať v mene môjho, myslím, že to bude brata, na jeho zdravotný problém. Pred vyše pol rokom mu podľa krvných vyšetrení zistili mykoplazmy. Aj napriek trojnásobnému vybratiu ATB ho stále dráždi na kašel a neustále pokašliava. Vedeli by ste mu nejako poradiť? Vopred ďakujem za cenné rady keby sa jej povedal, čo sú mykoplazmy? Mykoplazmy, no to sú tiež také patogény, niečo podobného ako chlamidie, ktoré napadajú u plúca, lebo mykoplazmy môžu byť aj pohľadne e, prenosné choroby, takže ja som sa pýtala, že či to má na plúcach alebo uh-huh. na urogenitálnom trakte, ale zistili sme, že áno, to, čo som predpokladala prvé, že to je na plúcach. Áno, Takže takisto chlamidie, ktoré predtým nebývali v plúcach, sú teraz v plúcach, v oku, v mozgu. Tak, tak aj tieto mykoplazmy? Uh, tam uh, je viacero, máte mykoplazmy, ktoré sú na plúca, po, uh, bývajú na plúcach a potom sú mykoplazmy, ktoré bývajú uh, tak. Ale to hole. nie je to, čo dostaneš od mačky. Um, viem, že tieto mykoplazmy, kto si to chytil aj na plavárni, že normálne uh. jeden rok nám vravela jedna klientka, že jej syn s tým ležal dokonca so zapalom plúc v nemocnici. Že bolo toho v Bratislave niekde tu, ale to, to je tak Čiže to sú tiež 5, také hromadné výskyty. Dobre, Áno. tak čo odpovieme? Ja by som odpovedal tro, trolelinku odbornejšie, ale e, zrozumiteľné. lebo by som chcel dati jednu e, terapiju terapiu, aby to bola na mikroplazma, zamerava se na poslije imunitnog sistema. To je dvoličda. Jasne, ne Nema ništa. Ohranu endotelu, to musi biti tjež, i inhibiciju još citokino, a rekonstrukciju kolagena. Tu bi sam ja da. A to musi. A hlavne biljke u protokolu, tore biste lahko mogli nájsť. E, oregol, rut, to je ono što bi sam ja ako najlepšu varijantu e, o, lebo doteraz z naše skusenosti bolo 100%. To musim povedat i za tim stojim ja i Katka. A to bi trebalo, praksa je ukazala, trebalo bi to tri krat denje po jedle e, zapit s trohu tjeple vodi, aby nemalo pod, e, grganja naspet. Ja? Mm-hmm. Ali čo, jednu čajevu ližičku, ne? Jedno čajeva ližička, to je to. A, potom imame mačaci pazur, to se može naći, mačar kanza, ja? to se može naći. I v lekarnji je to posili imunitu, a posobi protiv bakterijama i olivovi list. to by som tiež poprosil, to sa e, nájde ľahko, to není problém. No tak ľahko u nás olivový list nenájdeš? A, to je oleuropein a tu je, e, ima silnu anto, antimikrobiálnu zložku. A isto tako bi sam e, dal doplnki na organizama. To su N, to se može kupiti u každoj lekarni. N, a acetilcistin piše NAC piše. Uh -huh. A mhm. pomaha pri detoksu a zdráví. Zdráví plúc, potom vitamín C a E, mm-hmm. ktorý, to vieš, da je antioksidante, jedan i drugi su silni i potporu imunni sustav. Isto tako bi sam poprosio, aby se ne zabudol kolagen, ktorý pomáha obnovať te poškodné no, štruktúry. ten zvonka tak nejako moc neučinkuje. Skúšala som všetkých možných formách patlať na seba ten kolagen. Skôr ten, ktorý sa pije ráno. Tak, Taký tak, tak. s rybacou nejakou veľmi nepríjemnou vôňou, ale dá sa to vypiť. Ale e, tu na keď si hovoril, e, tie čaje, že C vitamín a ten druhý... E-vitamín. E-vitamín, tak. tak som chcela podotknúť, že v Egypte si tie krásne ženy uh, natierajú tvár E-vitamínom, majú to ako masku a tvrdia, že majú preto takú peknú pleť, aspoň tie, ktoré som vyspovedala a skutočne boli bronzové a jemné. E, a to nie som teda na babi. Dobre, <laughs> ďalší list. Uh-huh. Dobrý deň, obraciam sa na vás prozbou o radu jak na syndrom piriformis. Skúšala som všetko možné homeot patika, traumíl mas a tabletky, rôzne mazání, protahovací cviky, masírovanie míčkem, horčíkový olej, e, vnične horščík, harpágo, Dobre. banky. Chodím na rehabilitace, zatím žiadne zlepšení. Ešte mne napadla akupunktúra. Už som z té bolesti docela zoufalá. Děkuji s pozdravem. Tak keby si niekto z vás povedal, že čo to je vlastne za ochorenie, lebo máme len ten latinský názov. Da, je to jeden, jeden uh, čo sval. Čo je človek? Tak, Aha, jeden malý sval. Ja, malý sval, ktorý sa nachádza tu mm -hmm. u najkrajšej Áno, časti. zozadu, hej, zozadu na stehne, čiže na prdelke. Maximum Áno, ja a on tam niečo stiahne a da. to potom boli. On môže byť... Uh, Eh, pozledený i kvôli poškodený, poškodený kvôli sedeniu, Jaj. kvôli zápalu, mm. nerv. Nervus vagus vie niekedy oplinúť. Urobí tiež takáto radosť. Dá. No, čo s tým, tak to som zvedavá. Samozrejme, akupunktúra by tu dosť pomohla, mm-hmm. keď viete nekoho akupunkturologa, ktorý je v vašej blízkosti, bližšie než my, uh, veľmi, veľmi doporučujem. A tiež Eh, kad je čovjek eh, čovjeka tak nešto silno boli, kad pišta pani podala, že je uz zufala, uh mhm. -huh. zoufala, ja, českinja pretpokladam, dakle, musi nešto podnikat, nešto musi urobit, podniknut. Nešto Čak vidiš, že čošetko urobila da, to, musi, polovicu bi sam ne urobila. Dakle, eh, vješ čo, zmes olejov, mi se Misliš, že je tento? a iz mjesta ovo može veľmi dobro urobiti, lebo se musí može se pani ozvat, ukazat, a mi potom a e, to, ne treba vislušiti, treba ih ne drobiti, lebo to je kon, mhm. už. všetko je šetko iskušala, ešte stále boli, čo? isto tak, nek skusi urobiti tim foam rolling, to je masaža tim penovým valčekom. Veď to robila, hovorila, že dá, loptičkou, dá. takže to máš to isté. Neznam, či je to, i valček existuje. Všetko je probala. Nech sa ozve a dohodneme sa a uvidíme. Jer konkrétne vieš, na tú jej vec nemôžeš, to urobíš. Nemôžeš dovoliť, že, že, že pani Aby pani umierala od bolesti. Že, že pati, no Katka, máme ešte listočok z prezy? Áno, máme, máme. Takže e, dobrý deň pani a pane Subotič. E, pravidelne poslúcham vaše požady u pani Vincovrekovej a chcel by sa zeptať, jestli by ste nám dokázali pomoci. Syn temnež 12 let má problémy s lupenkou. Uh-huh. Asi 3 roky. Živé to bylo mimo léto, nyní sa mu delá i navzdory pobytu na sluníčku. Lékaři nám nabízí biologickou léčbu, té bychom sa ale chteli vyhnúť. Eh, chodili sme napríklad na solné koupele trikrát do týdne, asi štveť roku. Ty ale pomohli len dočasne. Pravidelne ho promazávame, máme UV lampu. Skúšali sme i iné, hlavne nepříliš chemické spôsoby. Syn je introvert, občas bere niektoré veci příliš vážne, čo mu asi tiež pritežuje. Manželka měla lupenku v čase školní docházky, moje máma na ní několik let tež trpiela, takže predpoklady k tomu má. Je mi jasné, že i úprava stravy dělá hodně, s tým ale doma zatím moc nepochodím. <laughs> tak. To je pekné, že nepochodí, ale ja ti ešte dodám e, otázku k tomu, že lebo hovorilo sa, že to nie je dedičné, že to vzniká zo šoku. A, a pani píše, že aj matka to mala, aj toto. Aké sú tvoje skúsenosti? Intoxikácia 1, 2 a 3 transgeneračný prenos. Povedz ako. <laughs> to oni v homeopatii e, poznajú, alebo aj keď sme čítali ruských autorov, oni to nazývajú intox 1, intox 2, intox 3. Intox 1 to znamená, že ja mám nejaký akutný zápal, ktorý keď sa naozaj dolieči, je to v poriadku. Ak sa nedolieči, on sa prenáša na ďalšiu generáciu. Mm-hmm. Vlastne tam už, e, nie, tam už nám vznikne ten Intox 2 a potom, keď to už preneseme na ďalšiu generáciu, máme aj Intox 3 a potom to už ide ďalej, ďalej, Všetko, ďalej. čo nedoliečíme, tak to posunieme svojim ďalším potomkom. Presne tak. Áno, hej posúva sa to. Je to ono celkom e, zaujímavé. Mm, ono to není len taká teória, lebo e, sa z tej homeopatie vie, že to je nejaký e, taký typ, e, čo ja viem, že mali prekonanú tuberkulózu, že sa to musí riešiť tak, tí mali zase <laughs> syfilis, tí mali ano. hento, tí mali tamto. Vždy sa niečo našlo. Aha, takže je to celkom zaujímavé. Vieme však, sme sa už vravili o tom, že syfilis sa vracia, ale teraz nie sme pri sme Jasne, sme pri lupienke, takže poďme na to, čo pán poďme doktor povie. Čo hovorí moderná medicína, čo hovoríme my? Ja? I povijemo že moderna medicina govori že lupenka alebo psorijaza e, je použiva u leđbi te nekakve topičke kortikosteroidi, to znamena te povrhne kortikosteroidi, vitamin D, potom e, retinoidi. Čiže slnječko. I, fito, e, ovaj, fitoterapiju, ti, ktori vedja, ale použivaju i fototerapiju Srnko Vonku. Spomenem se jedne, jedne e, knjige, mislim Sobirin napisao Ludi v belom, a lekari, o lekarom. I prihaza jedan človek, e, dedinčan, uh, ktorý má Lekar, povie, nema problema, sadnite se tu i zapali UV lampu uh mhm. -huh. i <laughs> <laughs> da mu praća sunko. I zobere penjeze. Namesto da mu pove, pa odite, vi ste dedinčan, odite na sunko, tako i tako. Preto v leto e, ta psorijaza trochu umine. Ja? Trochu no, umine. ustupuje, ale ustupuje. ja som robila polhodinový dokument v nemeckých kúpeloch o psoriaze a ono to bolo na počas takého prístroja, niekde to vymysleli, myslím, že v Izraeli, volá sa Tomeza, existuje aj dodnes u nás meza. Čiže ty si láhneš, pod tebou sú žiarovky, ktoré vytvárajú presne všetko, čo je v tej kabinke, kde ležíš pod tým žiariacim svetlom, je ako v Izraeli pri mŕtvom mori na obed. A veľmi mhm. dobre to lieči, veľmi dobre. Tomeza sa to volá. Dobre, a teď ti poviem, kedy išto tá tometa ne... Tomeza. tomeza ne, po, onda pripadoh jednu terapiju, čo bi sam ja u startu odmjetal, to, to Čo to je? terapija. Bi, to davaju razne kemikalije, kao kad imaš karcinom pa te posjelu na... Jasnja, očad, ti beru neku vzorku, a vi more. A veš, e, teraz te treba opitati, čo je tim cijelom, kad to šetko robiš, aj mi, aj oni, cijelom je zniži zapala a spomlit nadmjernu produkciju tih e, kožnih bunjek, a na drugoj strani tradička cinska medicina povje nečo njima psorijazu ako ne znovu nuda nerovnova rovnova <laughs> energije u tijelu, često spojnu s nadmernim teplom a stagnáciou krvi. To, znači, ta, to znamená, tá krv neprúdi tak, no. ako by sme my to chceli. Dobre, tam by asi mohol pomôcť pohyb pravidelný. Dá, tu sa dá pomôcť. E, pozri sa, uh, Katka vie, ale ja mám uh, veľa, veľa dobro uspešno vilečenih psorijatikov, koji už nigdje se ne objaviju. povedal sam, kedi to urobi se znovu, priče s a už nikdo. A še ga i ti upozna naša jedna spoločna prijateljka? ano. tiež. na leto to zlepšovalo a potom se z jesen sa to hojilo. Ale už je vilječena, už mhm. povedali ako, ako se to liječi, Ako, ako bi trebalo použiti nejaké bilinke na terapiju, našu činsku tradičnu medicinu, A ja povijem kurkuma koje obsahuje kurkumin, ktorý ima protizapale vlastnosti, e, pasta z kurkumi. Uh jednu čajvu liždičku kurkumi s vode. Koliko je vode? Toliko bi bolo to nešto Liždička bo Alebo jogurtu tiež. Uh mhm. -huh. E, aby ste získali nejakú hustu pastu naneste prijamo na postignute mjesta, nehajte po sebi 20, neko pove i 40 minuta, mm -hmm. vi mhm. si nađete, a potom oplahnite sa vodou, vlažnom mm -hmm. vodou. Ja? Lopuh, ti vješ čo je te lopuh? Ja, še se vijeme čo je lopuh. Da, u <laughs> dvore ga mame, Jasne. Eh, lopuh je znami svojim eh, detoksačnim, detoksikacijskim učinkami. lopuha se može pit na zmjerenje priznako psorijazi, ali uh, ali može biti isto ako opklad. Evo ti receptura. jedna poljevkova ližica sušenog korijena lopuha sa 250 ml vodi, teraz máme aj čerstvi vonku, takže môže tri polievky ližice, a da to 250 ml vode, a môže to všetko e, odstat 10-15 minuta, u tomto prípadu pripadu ne treba to je list, a može piť jedan až dva krate denje. Mm -hmm. doporučil by sam aloju veru, gel z aloe vera. Čiže natierať, nie dá. piť. Použiť čerstvý gel. Môže sa, Ale aj piť, nie? Môže sa piť. Existujú firmy, ktoré to veľmi dobro robia da A existujú také, ktoré nepomáhajú. E, e, da. Ali, dakle, poži čerstvi gel z listu aloe vere, a máte doma... Ten môže list byť... musí byť najmenej 3 roky starý, aby mal účinky. To som tak. si z čínskej knihy a, prečítala. Moja literatúra hovorí i o 5 rokov. Áno, ale najmenej, aby tak. mal účinky najmenej 3 roky. Dakle, musí nanesete byť... to tu taj, na, na kožu ten list, nechajte pôsobiť bez oplahovania, ne ne treba e, dva, tri krate denje. To, to su i moje sku, skusenosti. E, znaš to zmirni podraždenje? Mm -hmm. Što? To, Dobre, je... ja, ja som si načítala, nesiam ti do čínskej medicíny, ale <laughs> však je, že občas si čítam tie knižky, e, že vždy to súvisí s pečenou, že vlastne v niektorej literatúre, aj západnej, opisujú psoriaz, že to súvisí s pečenou. Absolutno. I preto ja tako inzistujem, ale počuj, máme mast z nechtika mm Teraz je dostať, teraz je nechtík. Dakle, dakle, dve polivke ližice kokosovog oleja mhm. na mjernom ohnji, pridajte jednu poljevku ližicu sušenih kvetov nehtika a jemne varte 10 minuta. Sedite, a použijete ako prirodni krém na pokožku. Áno, kamarátka to... mi to vyrábala dávala tam čerstvý nechtík, takže a, nič možno. neurobíte. A okrem toho teda, ešte možno niekto nevie, väčšinou to asi viete, že nechtík je kvetinka, ktorá sa dá spapať, takže s ňou teraz môžete na jara v lete prekrásne ozdobiť to žiarivou, farbou, oranžovou, ozdobíte akékoľvek jedlo a pôsobí to veľmi dobre na tráviace orgány, aj na plúca, na dýchanie. Bravo kora bijele vrbi. Kora z bielej da. vrby. Obsahuje salicilat, e, e, salicil. Čo vlastne lieči zápaly? To je, to je taj acilpirin. acilpirin praktički. Pomaha pri zniženju zapalu, a odlupavanju kože, a prevrte jednu polievkovú lyžicu, sušené kory, bijele No, už by to mohla čítať Katka, lebo kora je kvora. Kvora, ajde, ano, a skori, skori sme potom nechceš to dočítať. To už myslím, že je koniec. A vieš, to je, to je skoro. Tak ešte raz, prerušila som ťa. Prevarte Nech posluchači... jednu polievku tak. lyžicu sušené kôry, biele vrby v 250 ml vody, nechajte vyhľadnúť a použite ako obklad na postihnuté miesta. Et vidíš, čaj od čička. E, od lopucha. Od lopucha. Arcim lapa oplivňuje pečeň. Uh-huh. Dakle, pomažu u toksinima da izbaci, a musíme u apsolutnom pripadu a, zmijeniti sistem stravovanja, a vihnut se pikantným jedlám, alkoholu Všetko, a stresu. čo pretepluje, prehrieva. Ten už teraz má stres, víš, že sa zameráva. A vieš, čo je naj, najdôležité tu? Ten pán by musel mať podporu svojej manželky. Mm-hmm. Ináč, ak to neurobi, ne, nič sa ne, nestane. A keď ide o stravu, musí dať potrebné, ktoré ochladzujú telo. Uh, lebo psoriaza se u čtm spaja, vieš, ona se spaja s nadmernim teplom v tijele, a preto se otporučava konzumacija potravin koje hlade. A teraz ktoré sú to? Pomaranče, chladia. E, vidi, pozri sa. Ak je skupina A, nesmie E, pomaranču, ni nula, ali bez skupina može. A ja papam pomaranča i ačko, vieš, že vždy sú výnimky. To, e, Pre mňa sú najzdravšie. Dovolí ti. Dovolím. <laughs> Ale mandarinky som prestala, lebo som zistila, že nie je to moja káva. Človek to musí nejakým spôsobom začať prežívať vnútorne. E, ja ti poviem, uhorka, melon, zelený šalát, pomahve. Krásny chladia. dám. Horký melon, tiež môže byť. A zelený čaj, bohatý na antioxidante, tiež ja by som ale sa pomata. snažila aj ako to dieťatko troška pozorovať, že ktoré veci ho hnevajú, keď, a prečo mu to... Vrátiť sa tam, kde to vypuklo, prečo mu to vypuklo, čo sa vtedy stalo. Mohlo by sa dôjsť aj takýmto spôsobom na eh, príčinu toho, že prečo ja to má. vždy chcem príčinu. No. A za príčinu musí človek byť vedľa mňa. A teraz Jasne. môžem iba povedať, viete čo, vy musíte zlepšať cirkuláciu. A ako? Pýta. Pa lepo. E, Papaj zazvor, ano. češňak, kurkumu, lebo oni zlepšujú pretok krv, krviel, tako. A kde je kurkuma, treba vždy troška čierneho kolenia. Áno, alebo bieleho. Potom červená repa, te červene repa, ona potpore detoksira. Pečen, vidiš znovu pečen, a kad nekdo hoće, kad neko sce gođi, pilulke. Áno, gož. Môže. Goži posil... som mala v chladničke 15 rokov a nič sa na ňom nezmenilo. Je to neuveriteľné. Našla som ho tam niekde vzadu zašité, keď sme dávali preč chladničku. Za 15 rokov bolo úplne normálne. Goji, Otvorila som a jedla. Goji pilule alebo paprika, obyčajná paprika se pretekajú, kto bude viac urobiť dobra pre človeka. Super. A teraz poviem na koncu, vychybajte se potraven koji vytvaraju teplo, a to može biti pikantna jedla, alkohol, samozrejme chlapec už ne, pije vypražena a masná jedla. Pozor, zvyšujú vnútorne teplo. Isto e, tiež červené meso môže urobiť u niektorých ľudia, urobia zápalové procesy. Aj veľa sladkého. E, Človek, keď vypražené šišky. tjež u nektori ljudi urobja vela, a to što ti pove slatke, samozreme ljudja kompenzuju nervozu, stres, maju stres. A čo je lijek? Pa daj mi trochu nečega pekneho, krasneho. A čo je to endorfin, ktorý veľmi rýchlo dostaneš, kedy daš ham, ham. Jasne, Jedan Dva cukra, pol čokolade, potom jedna čokolada. Alebo jahody, keď ich nepotrebuješ, ale mňam, mňam, mňam, sú prvé, tak ja som kráľovná. vieš čo, tety veľa nepomáha, to som už povedal, ale e, uspokojú tvoj onaj ja to môžem. Túžbu. A môžem, túžbu. A Evo takú chamtivú tužbu. A akupunktúra môže pomôcť dosť. Ja som akupunktúrom tiež, ale strava, strava, strava, kľud, akupunktúra na 5, extra 5 bod, bodov, i Atomeza. Alosan. Atomeza. Mož, mož. A výlet do Izraela, ale teraz by som tam nešla sa liečiť. Tam? Určite možno, nie. Možno by to bolo najdlhšie. Oni majú kupolu nejakú zlatnú, kde neprejdu raky, ale prejdu. No počúvaj, prejdu. ešte ja sa tak chcela odporučiť, čo sa dá ešte použiť, je autopatia. Uh-huh. Dobre, o tej sme už hovorili, lebo máme Autopatia, poslednú minútu. Naozaj. Nechcem ti to, do toho to nie, vstúpiť, to len, no, ale to ešte o nej o tom, budeme hovoriť. To už sme o nej hovorili veľakrát no, aj v iných uh, reláciách. Ale zatiaľ sa nikde nepoznám nikoho, kto by mi napísal, že skúša autopatiu, vám tiež nikto nepíše. A chodia takže... taký. Áno, takže, ale ešte to, ešte to jeden, dvakrát zopakujeme počas no, rokov. No, určite. <laughs> Aby keď ale, prídu noví, aby vedeli. Ale naši pacienti nemajú tak urýchlený život, ako ty máš. Ty máš super rýchly život. U tebe beží jedna, jedna hodina ako u... Dve hodiny. No dobre, no tak ako tí, čo majú pomalšie, tí si dajú zázvor, pekne sa im cirkulácia posunie. Ja som milovník zázvora, takže keď chcete byť ako motorová myš, tak papajte zázvor. <laughs> Dobre. Ďakujeme za pozornosť, majte krásne dni a už sa budeme počuť iba v júni. Dakle, e, ja by som povedal, zoberte zdravotný stav do svojich rúk a ani maželky nedajte.